Sou mulher bebida, eu tô na onda, eu tô no clima, vai. Sou mulher bebida, eu tô na onda, eu tô no clima. Olha esse beat que é nova em Brasil, baile todo contagia. Olha esse beat que é nova em Brasil, baile todo contagia. Vai, vai, vai, vai. O baile todo contagia. Vai, vai, vai, vai. O baile todo contagia. Vai, vai, vai. Se o baile tá pocando, ela joga o bumbum, então joga, vai, vai jogar. Se o baile tá pocando, ela joga o bumbum, então joga, vai. Vai jogar, joga o bumbum. Ela joga o bumbum pra mim e pra tu. Ela joga pra mim, ela joga pra tu. Ela joga pra mim, ela joga pra tu. Vai jogar. Pacto tum. Mitico que tá tocando, ela vai jogando bumbum. E aí, NGK, se eu falei, mano, aqui é o baile do mítico. Mítico. Mítico. Sou mulher bebida, eu tô na onda, eu tô no clima, vai. Sou mulher bebida, eu tô na onda, eu tô no clima. Olha esse beat que é nove em Brasil, baile todo contagia. Olha esse beat que é nove em Brasil, baile todo contagia. Vai, vai, vai, vai. O baile todo contagia. Vai, vai, vai, vai. O baile todo contagia, vai tutum. Se o baile tá pocando, ela joga o bumbum, então joga, vai, vai jogar. Se o baile tá pocando, ela joga o bumbum, então joga, vai. Vai jogar, jogar bumbum. Ela joga o bumbum pra mim e pra tu. Ela joga pra mim, ela joga pra tu. Ela joga pra mim, ela joga pra tu. Vai jogar. Pacto tum. Mitico que tá tocando, ela vai jogando bumbum. DJ RD, MC Menor MR. E é mais um, hein? Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Cigarro em frente de cabeça erguida. E escute a voz do coração. O dinheiro não atrai só puta. Também ilude vários vacilão. Que cai nos encantos do dinheiro fácil. E se perde com tanta emoção. Desde pivete aprende que na vida um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns back. Que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando perante o regresso. Cada vez próximo ao fundo do poço. E quando for ver, já mas Mais um detento pro ler criminoso. Vai passar alguns anos trancado pra tu refletir o que fez de errado. É que tu foi julgado no banco dos réus. Perante a Deus você foi perdoado. É a voz do gueto gritando pro mundo que a favela também tem direito. Infelizmente o dinheiro tá pouco, mas a felicidade não tem preço. Nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, das novinhas até chora. Dono do ouro e dá pra ter Jesus. Amém. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora, nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, as novinhas até chora. Dono do ouro e da prata é Jesus. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora. Se você tem um sonho, o foco é persistir. Jamais deixe mudar sua opinião. Cigarro em frente de cabeça erguida e escute a voz do coração. O dinheiro não atrai só puta, também ilude vários vacilão. Que cai nos encantos do dinheiro fácil e se perde com tanta emoção. Desde pivete aprende que na vida um bom malandro mantém sua postura. Não é só porque tu queima uns back que tu é o mais foda da turma. Tá se atrasando o penalti o regresso, cada vez próximo ao fundo do poço. E quando for ver, já retalha vontade. Mais um detento pra ler criminoso. Vai passar alguns anos trancado pra tu refletir o que fez de errado. É que tu foi julgado no banco dos réus. Perante a Deus você foi perdoado. É a voz do gueto gritando pro mundo que a favela também tem direito. Infelizmente o dinheiro tá pouco, mas a felicidade não tem preço. Nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, das novinhas até chora. Dono do ouro e dá pra ter Jesus. Amém. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora, nós é São Paulo, capital das notas. Falou de nós, as novinhas até chora. Dono do ouro e dá pra ter Jesus. E ninguém vai mudar essa história. Sigo em frente na minha trajetória. Dias de lutas e dias de glória. Obrigado por tudo, meu Deus. E segundo a minha senhora. Nem falar comigo, deixa eu beber, ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peita da corte em cima do meu xijotão. Não falar comigo, vou beber, ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peita da corte em cima do meu xijotão. Avistamos as novinha, agora é só bololovral. Cortando de girias pano a placa, chama tudo no grau. Avistamos as novinha, agora é só bololovral. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Vou beber, ficar sussu. Sua inveja bate e volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peitada, lacote em cima do meu XJ. Não falar comigo, vou beber, ficar sussu. Sua inveja bate volta na lente da minha juju. Tô com os parça só de quebra, sem vacilação. Come a peita da lacoste em cima do meu XJ. Avistamos as novinha, agora é só bololo brau. Cortando de gíria, raspando a placa, chama tudo no grau. Avistamos as novinha, agora é só bololo Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. Cortando de giro, raspando a placa, chamando no grau. roupa quando o sol esquenta. Desce pra cá por 50. Um aftercast top pra fazer um esquenta. Só tem bunda violenta. No corpo dela tudo, tudo fica top. Biquíni de sainho, short. Vou pisar no areião, os meus truta forte nem quero saber da Porsche De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha ah. na água De mangueiro praia Chacoalha na água, chacoalha na água De mangueiro top pra fazer um esquenta Só tem bunda violenta No corpo dela tudo, tudo fica top Biquíni de sainho, short Vou pisar no areião com os meus truta tá forte Nem quero saber da Porsche De mangueiro praia chacoalha na água, chacoalha na água de mangueiro praia. Chacoalha na água, chacoalha na água de mangueiro praia. Chacoalha na água, chacoalha na água, chacoalha na água, chacoalha na água, chacoalha na água, chacoalha na água. Naquele pique, naquele clima. É rave que fala, né, fio? É mais uma. É do tio Rolly. DJ RD e o moleque do Vai! vai! Hoje em brasa no meio do baile, sua rabita chamou atenção. Desce chacoalha, ela é preparada, fica loucona de copo na mão. Não quer saber de namorar, tá sua vela tá bem. O copo dela tá cheio, o coração não tem ninguém. É tipo o rave que fala, né? Que eu já tô naquele pique. É bunda que bate no chão, para as novinhas doidona de uísque. É bunda que bate no chão, para as novinhas doidona de uísque. Bunda que bunda que bate no chão, para as novinhas doidona de uísque. Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai. Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai. Aê, é rave que fala, né, fio? Que estrutura, irmão! Hoje é nem brasa no meio do baile, sua rabeta chamou atenção. Desce chacoalha lá é preparada, fica loucona de copo na mão. Não quer saber de namorar, tá suave, ela tá bem. O copo dela tá cheio, o coração não tem ninguém. É, é tipo o rave que fala, né? Eu já tô naquele pique. É bunda que bate no chão, várias novinha doidona de uísque. É bunda que bate no chão, várias novinha doidona de uísque. Bunda que bunda que bate no chão, várias novinha doidona de uísque. Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai. Balança a raba, bate no chão, chacoalha a raba, vai. Aê, é rave que fala, né, fio? Que estrutura, irmão! Oh. maloca, já tô com os Hit virou moda com os moleque foda, dançando maloca, já tô com os imã. Embrasado, embrasadão, embrasado, embrasadão. E aí, DJ Douglas, solta aquele beat sacana assim, ó. Mandelão. Hit virou moda com os moleque foda, dançando maloca, já tô com os Hit virou moda com os moleque foda, dançando maloca, já tô com os imã. Embrasado, embrasadão, embrasado, para o que, DJ Douglas? Solta aquele beat sacana pra gerar embrasar. Mandelão, hit virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com Hit virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmãos. Embrasado, embrasado, embrasado, embrasado. Hit virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os Para o que, DJ Douglas? Solta aquele beat sacana pra gerar embrasar. Toma, toma. vira moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmão. E te vira moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmão. Embrasado, embrasadão, embrasado, embrasadão. E aí, DJ Douglas, solta aquele beat sacana assim, ó. Mandelão. E te virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmão. E te virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmão. Embrasado, embrasadão, embrasado, embrasadão. E te virou moda com os moleque foda dançando para o que, DJ Douglas? Solta aquele beat sacana pra gerar embrasar. Mandelão, hit virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmãos. Hit virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmãos. Embrasado, embrasado, embrasado, embrasado. Hit virou moda com os moleque foda dançando maloca, já tô com os irmãos. Para o que, DJ Douglas? Solta aquele beat sacana pra gerar embrasar. Toma, toma, toma, toma. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. É a nova DMM, filho. Não leu folhetinho? <laughs> Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje é mandelinha de quebrinha. Vou pegar umas novas e tomar uma garrafinha. Hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Pra levar pra tentar e dar uma sarradinha. Que hoje eu tô querendo muita ousadia. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Eu vou pro bailão, atrás das danadinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. Pra levar pra teta e dar uma sarradinha. É a nova DMM, fi. Você não leu o folhetinho? <laughs> Ô meus gostando, mano, tá vendo essas ideias, mano? Tá vendo? Sempre tem aquele amigo que mente, né, mano? Aquele amigo que é abusado. <laughs> é, viado, você tá ligado que tem várias abusadas que mente, né, mano? Daí fazendo a mesclagem, você tá ligado o que que dá, né? Boa ideia, mano. Se juntar os nomes fica maneiro. Tipo, mente abusada? Não, né? Não. Abusada, mente. Abusada, mente. bom, bom, bom, bom, bom, bom bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo bo Mas só que a profissão das mina é abusadamente ela vai batendo, ela vai sentando, ela vai quicando, ela vem quicando bum bum, ela vem tremendo bum bum bum bum bum bum, vem vem batendo bum bum, ela vem quicando bum bum, ela vem tremendo bum bum bum bum bum. bum. E a partir desse momento tá caindo por um. E a partir desse momento tá caindo por um. Bum bum bum bum bum. dessa raba, ela joga na cara. Olha o tamanho dessa raba, ela joga na cara. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Ela joga na cara, joga na cara, joga na cara dos quebrados. Vou ter que assumir que tu é foda. Vou ter que assumir que tu é foda tu é braba Cai jogada de bunda toda recalcada para <laughs> E como que ela tá gostando? Olha a Maria jogando a bunda Olha a Calinha jogando a bunda Olha a Fernanda jogando a bunda Essas meninas tão doidas e malucas essas meninas tão doidas, maluca. Tá, ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto, caiu, deixa bater. Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. Ela joga a bunda pro alto e cai no gosto e no DG. E como que ela tá, gostando. Que isso, não? Abusada tá abusadamente. Aumenta, aumenta essa porra aí. É tudo na conta, vai. Boom, boom, boom. Novinha maluca, para de frescura e mexe essa bunda. Para de frescura e mexe essa bunda. Para de frescura e mexe essa bunda. Para de frescura e mexe essa bunda. Hoje elas não quer social, hoje elas só quer vucu vucu. Pra novinha do bailão, putaria é tudo pra novinha do bailão. Putaria é tudo pra novinha do bailão. Putaria é tudo pra novinha do bailão. Putaria é querendo novinha, se querendo olhar novinha, se querendo. Para na minha frente que eu coloco tudo dentro. Para na minha frente que eu coloco tudo dentro. Vai recebendo, recebendo, vai recebendo, recebendo, vai recebendo, recebendo, vai recebendo, recebendo. Ratatatá, ratatatá. Na nova do MM, rabetão vai balançar. balançar, rabetão vai balançar, rabetão vai balançar. DJ Douglas, vai, é ele de novo, é ele de novo. Novinha maluca. Novinha maluca, para de frescura e mexe essa bunda. Para de frescura e mexe essa bunda. Para de frescura e mexe essa bunda. Para de frescura e mexe essa bunda. Hoje elas não quer social, hoje elas só quer vucu vucu. Pra novinha do bailão, putaria é tudo pra novinha do bailão. Putaria é tudo pra novinha do bailão. Putaria é tudo pra novinha do bailão. Putaria é tudo, olha novinha. Se querendo, olha novinha. Se querendo, para na minha frente que eu coloco tudo dentro. Para na minha frente que eu coloco tudo dentro. Vai recebendo, recebendo, vai recebendo, recebendo, vai recebendo, recebendo, vai recebendo, recebendo, rata, ratatatá. Na nova do MM, rabetão vai balançar, ratatatá. novinha me rabetão vai balançar, rabetão vai balançar, rabetão vai balançar, rabetão vai balançar. E aí, é Kevin Jorginho novamente, quem diria, hein? paga de santinha que o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra, empina, mostrando seu dom. Eu vou de combo de Jack, Ciroc, Xandon. Olha as novinhas dançando em cima do som. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver. body. É o novo hit do verão Pra geral curtir Ela joga o bumbum pro alto Não dá pra resistir Nem tenta pagar de santinha o clima tá bom. Vai, desce, sobe, quebra, empina. Mostrando seu dom. Eu vou de combo de Jack, Siroc, Xandon. Olha as novinhas dançando em cima do som. Eu vou mandar o grave bater. E quero ver. everybody. Yeah, yeah. agita. MC Japa e o MM, é, no estilo pesadão. que bonde pesado é o bonde dos cachorrão. Ai que bonde pesado, esse é o bonde dos cachorrão. Que te pega de jeito, te joga no chão. Te pega de jeito, te taca no chão. pega de jeito, te joga no chão. Pega de jeito, te taca no chão. Só empurrão, só, só empurrão. Só empurrão, só, só empurrão só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão. O novinha, vamos amassar seu corpão. O novinha, vamos amassar seu corpão. Só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão só empurrar, só só empurrar, só empurrar, só só empurrar, só empurrar, só só empurrar, só empurrar, só só empurrar. MC Japa e o MM, é, no estilo pesadão. que bonde pesado é o bonde dos cachorrão. Ai que bonde pesado, esse é o bonde dos cachorrão. Que te pega de jeito, te joga no chão. Pega de jeito, te taca no chão. Pega de jeito, te joga no chão. Pega de jeito, te taca no chão. Só empurrão, só, só empurrão. Só empurrão, só, só empurrão só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão. O oh, novinha, vamos amassar seu corpão. O novinha, vamos amassar seu corpão. Só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão. Só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão. Só empurrão, só só empurrão, só empurrão empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão, só empurrão, só só empurrão. Oi, oi, oi.

Ô oh, que delícia, oi. vai! Oi! Ô oh, maravilha! Oi! Oi! Oi que delícia, vai! Oi! Rapidamente ela vai descendo, lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda se exibindo. Vai toda toda se exibindo, vai toda toda se exibindo. Essa novinha no meio do fluxo, vai toda toda se exibindo. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, vai toda toda se exibindo. Dá, dá risadinha pra mim, dá, dá uma chance novinha, dá, dá risadinha pra mim, dá. Dá uma chance novinha. Rapidamente ela treme o bumbum. Lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. hoje ela tá diferente. Hoje ela quer se bi. Hoje ela tá diferente. Hoje ela quer se bi. Rapidamente ela treme o bumbum. Bum, bum, bum, bum. Rapidamente ela treme o bumbum bumbum. Oi, bumbum. Rapidamente ela vem no bumbum. Oi, bumbum. Rapidamente ela vem no bumbum. Oi, oi, oi, oi. Aê, oi, oi, oi, oi. Chama a novinha pro fluxo. Oi, oi. Será que ela vem? Oi, oi, oi, oi. Ou será que ela vai dar desculpa? Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi. Digidi. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, maravilha, oi, oi, oi, que delícia, vai, oi, oi, maravilha, oi, oi, oi que delícia, vai, oi. Rapidamente ela vai descendo e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, tá toda, toda se exibindo. Tá toda, toda se exibindo. Vai toda toda se exibindo. Essa novinha no meio do fluxo. Vai toda toda se exibindo. Rapidamente ela vai descendo. E lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo. Vai toda toda se exibindo. Dá, dá, dá risadinha pra mim. Dá, dá uma chance novinha. Dá, dá risadinha pra mim. Dá, dá uma chance novinha. Rapidamente ela treina o bumbum lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. Lentamente, lentamente, lentamente, uma quicadinha. hoje ela tá diferente. Hoje ela quer se bem. Hoje ela tá diferente. Hoje ela quer se bem. Rapidamente ela treme o bumbum. Bum, bum. Oi, bum, bum. Rapidamente ela treme o bumbum. Bum, bum. Rapidamente ela

cabuloso. Para, pensa, nunca vi tanta magia. Bunda que requebra e rebola e rodopia. Para, pensa, prepara e pá. Quando toca terremoto, as bundas começam a dançar. Terremoto, bum, bum, terremoto, bum, bum. Quando o bumbum bate palma, estremece, pá, bum. Terremoto, bum, escute, eu vou falar. Seu bumbum é mais potente do que bomba nuclear. Eita louca, escute, eu vou falar. Seu bumbum é mais potente do que bomba nuclear. Terremoto bumbum, terremoto bumbum, Quando um bumbum bate palma, estremece cabum. Tá, terremoto bumbum, terremoto bumbum, Quando um bumbum bate palma, estremece cabum. Tá, cabeça, nunca vi tanta magia. Bunda que requebra e rebola e rodopia. Para, pensa, prepara e pá. Quando toca terremoto, as bunda começa a dançar. Terremoto, bum, bum, terremoto, bum, bum. Quando o bumbum bate palma, estremece, pá, bum. Terremoto, bum, bum, terremoto, bum, bum. escute eu vou falar Seu bumbum é mais potente do que bomba nuclear Eita louca, escute eu vou falar Seu bumbum é mais potente do que bomba nuclear Terremoto bumbum, terremoto bumbum, Quando um bumbum bate palma estremece cabum Terremoto bumbum, terremoto bumbum, Quando um bumbum bate palma estremece cabum reparar. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. Não parar, dá uma reboladinha, reparar. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mando hoje ela mais só pra essa menina preparar e saia do seu comum. Hoje ela marca qualquer um. Não parar, dá uma reboladinha, reparar. Olha só pra essa menina preparar e saia do seu comum. E quando eu mandar, é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga, e vai pra trás, hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar é papum. Esse movimento que ela faz, papum. Quando ela joga, vai pra trás, papum. Que hoje ela marca qualquer um. E quando eu mandar, você já sabe, né, fio? É embrasado, cachorro. Olha o beat aí, cachorro. Ó, ó, só pra falar aí, pra rapaziada aí que nós vai vir na maior educação, entendeu, Douglas? Vamos vir o mais educado possível na letra aí, certo? Pra não ter reclamação, os caras do escritório liberar o bagulho. Huh terminou comigo, achou que eu ia passar mal. Mal. Tu, tu, tu, tu, tu, pegando geral. Tu, tu, tu, tu, tu, pegando geral. Tu, tu, tu, tu, tu, pegando geral. Tá, tá, tá tudo normal. Tá, tá, tá tudo normal. Tá vendo aquela linha parada? tô pegando geral. Tá vendo a moreninha parada? Tô pegando geral. Ó, depois que eu conheci o Mandela, hoje eu não passo mal. Se ela terminar comigo, tô pegando geral. Tô, tô, tô, tô, tô pegando geral. Tô, tô, tô, tô, tô pegando geral. Tô, tô, tô, tô, tô pegando geral. Tô, tô, tô, tô, tô pegando geral. Vamos vir o mais educado possível na letra aí, certo? Pra não ter reclamação, os caras do escritório liberar o bagulho. Ela terminou comigo, achou que eu ia passar mal. mal. Tô, tô, tô, tô, tô pegando geral. Tô, tô, tô, tô, tô pegando geral tô, tô, tô pegando geral. Tá, tá, tá tudo normal. Tá, tá, tá tudo normal. Tá vendo a calorinha parada? Tô pegando geral. Tá vendo a moreninha parada? Tô pegando geral. Ó. Depois que eu conheci o Mandela, hoje eu não passo mal. Se ela terminar comigo, tô pegando geral. Tu, tu, tu, tô pegando geral. Tô, tô, tô, tô, tô pegando geral. Tô, tô, tô. o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ei, aê, aê, aô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. Aê, aê, aê, aô. Ela chacoalha, mexe a nave, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, em casa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a naba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. E, e, e, e, e, aê, aê, aô. Ela chacoalha, mexe a naba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. E, Mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. E, aê, aê, aô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado e você nessa onda balança o popô. É tipo rave, eu tô acelerado. gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. Ela chacoalha, mexe a raba, essa mina gostosa vai até o chão. Bebe o uísque, fica maluco, embrasa no baile de copo na mão. E, e, e, e, e, aê, aê, aô.